Jandu egertu ekilan, gai hon Jandu? Gai hon. Hordian gaur bildu behizide uh, äh, lahintar herritar äh, parte bat pu äh, ba, e bai eta uh, basutian ebai uh, hor euh, Euskal Herriko Laguantzak hanbiako hordezkaiak eta teknikalaiak. Euh, nuntik partitu da gaialdi aldi hoi deja espikatzen ahalba duk. Euh, atzaman duzie zerbait, komprenitu bat dut hontxa? uh, lagaine kurigetan. den eh, bi, bi gaizetaik eta bi gai zen eh, algarren lotuaikin. Uh, eh, Genteli batek atzamantie kaja helibat, kaja uduizien gaiza helibat bortian, ezakian zer zen, eta badakik bat gula elkarte bat, elkarteko bilkua bat eta argazkiak ekarri, eta deskorritu diagu bat laiforeka mendian programa hoi. Eta hor, be, e, pentsatu diak, be, moieniko bena zela. horietan hor, hoietan parte bat e, beita Euskal Herriko Labo kamea. Ebe, bai alde politikoa nahi beita e, presidenta eta administratzen administratzen dien jantiak, da eta jo, misione horren jamaiten din, teknisiena. Eta hori hortaik jinduk eta uh, hau. Publikoa zean, eh? Mm. Bena ez euh, han izuken komunikatzeko, eta ez euh, diagu ahal izan euh, uh, petiarrako laboaier, suposa, edo, edo, mendia ikilan bizi dien jenter. Ze importanta den programa horren uh, jakinian izatia, eta ze eh, eragin edo influenzu kenen din gehuai bus. Mm. Justokin hik eh, nula, eh, nula ikusten dik, ikusten dik begi edo begi txaz? E, lehen dakai bezala, et benabai uh, elkarte baten animazaile bezala, ez diat ez begi edo ez begi gaztoz ikusten ahal, e, begiak zabaltutia behar. E, Albezain bat, nihauk eta laguntu gentia, populia, eh, informatzen, albezain beste, jakinian izateko, eta jakinian izateko eh, bai jasaiten delaik goit, gaineti behar egiten dien uh, desizioniek, eta jakinian izan e, bai proposatzeko azpitik juiten dien gaizak, oi aipatutu genak. Mhm. Eta zuztukin hor behar bai esplikatu gaur horrezen nurbaiti programa hoi, nuna esplikahio hor uh, eh, esplikaniok eh, helbuiak badiela, sumait eh, zinez interesgarriak eta izaten haldienak edo hunak, edo txarrak, eta hori dependitzen dik gentiak behartako harzen dutinez, ala usten dutin elitu sumaitei eabakitzea. Estudio bat eh, amaba bezaladuk, ahalduk jabilten gaiza hunen obtenitzeko, eta zapalkuntza baten egiteko. Bi entako. Eta ordin, eh, enetako importentena duk, jenten uh, eh, geuago jabo, partizipatzia ben geuai buz igaiten nien gaizetaz. Ez program hau baizik, beste edo zoen programetan. Mm, bai, gaialdi hortaz, eh, botzikiz, bo kontentiz, uh, parte hartzalik hor zuitean, ukentutak Bai, ba, enetako uh, haste baduk. Eta E, jentek e, gio mintzatzen dut, oi gaur igan den gaizaz, eta pentsatzen diat e, jentartiak, gio hau zabalago, dela gaiza hori erbuz e, e atzeko, eta hortako important atzaman diate bai, ebe hori izan ditin, zenta e, gaitza hoien jakin azteko, ebe izi importantik eta ere mestiatzen diat, e, eta ez duk bat e, eta hipokrita NSA, e, siberuko batza, zenta bako txakzide gau heben. Ordin hoi eranez heltu bat jokaldin, e, zien mediot baduk kabo, Bon, ama gaiko, ordin ondoko hitz ordia, bat duzie finkatuik edo ez dakik sobea nula igamenden? Adeza errandu da bezala kolektibotik jamaiten tiago gaizak, hunen, bilko hunen bilan bat egiten diag, diskusione bat izanen duk, eta heldu bat beste gehi bat emanen diag, beste gehi ike bat jamaiteko, eta nahi ginik ez be ez behar, Be beste hanis günetan horako gaizak izan, izan ditin, euh, lehenago euh, denboa saharetan bazen bezala. Untxa, beskerrik hanitz. Hale, Francis, poan ugu ikilan Bai, gai huun. gaur uh, eh, Eskolerriko eh, Labontxa Kambiako president orde bezala huian zen izeben laganiat. Presentak du xede eh, bat, eh, emaiten ahalduka behizen ofiziala eta zer den, xuxen? Ebe, presentatu dizugu euh, live eko euh, programa. Hoi, uh, mailan uh, duk eta... Gure txartu gure programa hortan ziren uh, ASI-en bidez. Uh, ASI egu aldeko talde bat edo la laburantxan okupatzen dena. Hax politik bat dizugu gure harremanak uh, egu aldeko horiekin. Eh, urtoz konbentzio bat egiten dizugu. Eta proba jartu dizue parte hartzeko programa hortan. Eta aipatzen baitzen bortuko sistema eta gu ez baita kigu edo ezagutzen ontsa sistemak eta estudio bat zian hobeki interrigatzeko nola egiten den bortian edo alatzeko edo erreazteko edo mekanikaz uh, sekatzeko uh, lekia eta ordin hon dizugu eta hortako hartu dugu programa hortan. Mm budget bat errespetatzeko eh, alde hortaik, bai eta eh, azkenian eh, zer ikerketa eginen duzi hor aipatu duk belharren uh, mezuatzia, manea Bai, eta ikusteko e denboaz, uh, nula zen baduzu eutan ogei urtetan, eta uh, oain nula den, eta esplikatzeko kambiamenak, Ordin uh, eh, interesgarria eh, dizugu, hoi eh, egiteko. Eta ordin hoi egiten dizugu, uh, eskualeriko bortietan, uh, larunetik uh, xantagrazidat uh, artino. Eta hoi, sumat urteko programa da? bost urteko programa duzu, eta hoi erditan gotutzu. Mm, bimela hama hasik eta bimela hoi tabatan irentuko. Bai, hola.

uh, eh, erri bako txetan, zerren egiten, eh, ber sistema egiten dizugu uh, larun aldeetik, geo geho aldu den ibaran, eta garraziko mendietan ebai, alzukun, eta garanien, eta haigut zuhoi egiten geo studio egin eta ekinen dizugu resultuta zumbait, eta ordin egin dizugu... Komunikazio? Bai, ordine Euh, hoi pentsatu ginen euh, atxarretik egitea muzueak egin eta zerbait erraiteko. Hukik euh, usi dira hori eta orduan onartu dizugu esplikatzeko programa hori nolua ari den. Eta, e, baduzi hor haipatu diagu, e, lureekin, belharrekin eta jola e, zerbait plantatuk ikerketa, mena, jentekine bai, ez ez ide belharretan ikuatzen. Ha, ah, bai, bai, uh, nahi zuegu entelegatu, gaizak, uh, eta nulaz kamiatu da, eta jentik nula ebe baliatzen dizie gaizak, kabarekin, eta hola, esplikatzeko gaizak, ordin berden boan, badezugu elkarrizketa eginik jentiekin. Eh, eta eben galtua da, eta ez baizik uh, eh, laboaiekin, mena uh, ebe erriko jentiekin, uh, zabalago diskusione bat ukaiteko, eta bantzatzen zugu, uh, ontsa dela, ez duzu baizik laboaiak uh, tipi batetan, eta sortut sen ditu dizugu ebene, bat jela Eh, sentimentu berezi bat, eh, ze bizizale bezala, eta eh, jabien bezala ebai. Mhm. Eta hoi normal duzu ebai. Ikerketa horrekin zer eginen duzi egeo, eta zer da, zer da ondoko irratxa? Bon, be, momentoko parte hartzen dizugu eta hoi Uh, interesgarri da zerren egoaldeko jentiekin partekatuko dizugu resultatak eta geho hortaik e, landa be, pentsatuko dizugu zerbait eh, zertako ez egin besterik zonbaitetan edo urinago joan eta bon, ikusiko dizugu geho ze segida emanen dizugu mena zerbait egin ez pentsatzen dit balio zela egitia eta geho geho erranen dizugu Untsa, meskerik hainz? Bai